Melekler duaya durduklarında Meydanlar toz duman olduklarında Can bedenden çıkıp ayrıldığında Şehadet vaktidir tekbir getirin Şehadet vaktidir tekbir getirin Şehadet vaktidir tekbir getirin Gökyüzünde bir şafak söktüğünde Mermiler namluya verildiğinde Düşmanlar karşıdan görüldü tek bir getirin Bir değil beş değil milyonlarız biz Bizler asla bu yoldan dönemeyiz Bu yolda birer birer öleceğiz Şehadet vaktidir tek bir getirin Şehadet vaktidir tek bir getirin Şehadet vaktidir tek bir getirin Melekler duaya durduklarında Meydanlar toz duman olduklarında Can bedenden çıkıp ayrıldı getirin Şehadet vaktidir tekbir getirin Şehadet vaktidir tekbir getirin Zulmün küfrün kapkara günlerinde Umudun içinde yeşerdiğinde Cennet kılıçların gölgelerinde Şehadet vaktidir tekbir getirin Şehadet vaktidir tekbir getirin Şehadet vaktidir tekbir getirin Zulüm her yanı sarmış kol geziyor Daha ne bekliyorsun kıyama kalk Şehadet vaktidir tek bir getirin Şehadet vaktidir tek bir getirin Şehadet vaktidir tek bir getirin Melekler duaya durduklarında Meydanlar toz duman olduklarında Can bedenden çıkıp ayrıldığında Şehadet vaktidir tek bir getirin Şehadet vaktidir getirin Şehadet vaktidir tek bir getirin Şehadet vaktidir tek bir getirin Allahu Ekber Allah vaktidir Cennet kapıları açıldı şimdi Şehadet vaktidir tek bir getirin Şehadet vaktidir tek bir getirin Şehadet vaktidir tek bir getirin Zulmün küfrün kapkara günlerinde Umudun içinde yeşerdiğinde Cennet kılıçların gölgelerinde Şehadet vaktidir tek bir getirin Şehadet vaktidir tek bir getirin Şehadet vaktidir tekbir getirin Melekler duaya durduklarında Meydanlar toz duman oldu Can bedenden çıkıp ayrıldığında Şehadet vaktidir tekbir getirin Şehadet vaktidir tekbir getirin Şehadet vaktidir tekbir getirin Diriliş vaktidir tekbir getirin